Osobine poput iskrenosti, poput strahopoštovanja, poput nade, poput bogobojaznosti, poput zadovoljstva Allahom, poput ljubavi radi Allaha i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorimo konkretno o ovoj najbitnijoj temi i posebnoj, posebnoj temi koja se danas, nažalost, tako lahko priziva od strane većine, ako ne i svih ljudi. A to je da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Da vole Allaha subhanahu wa ta'ala i da vole njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zasigurno, sve jednog muslimana kada bismo upitali da li voli Allaha i njegovog poslanika, Muhammed alaihi salatu wa sallam zasigurno bi rekao da da voli. Međutim, u njihovim životima teško da bismo mogli pronaći pokazatelje, znakove te ljubavi. Svakako, svaka tvrdnja, pa i ova tvrdnja, da se voli Allah subhanahu wa ta'ala, ima svoje pokazatelje, ima svoje znakove, ono čime treba dokazati tu tvrdnju. Lahko je reći, treba dokazati. Nije cilj u riječima, Nije cilj da se kažu riječi, već je cilj da se po tim riječima živi. Pa smo stoga u našoj prošloj emisiji počeli govoriti o znakovima, pokazateljima, simptomima iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da, kada kažem da volim Allaha subhanahu wa ta'ala, da je ta moja tvrdnja istinita. Pa smo rekli od znakova, pokazatelja, alameta, simptoma iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da priželjkujemo susret s njim. Da priželjkujemo susret s Allahom subhanahu wa ta'ala, čiju ljubav prizivamo, za koga tvrdimo da ga volimo. Na Dunjaluku, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najvišeniji primjer, na Dunjaluku, kada nekoga volimo, onda željno iščekujemo susret s njim. Nismo tu osobu dugo vremena vidjeli na Dunjaluku. Odvojeni smo od nje. Babo, majka, supruga, djeca, prijatelj, brat, sestra i slično, bliža rodbina. Mnogo ih volimo. Dokaz tome da željno iščekujemo susret s njima. Zatim također da volimo da se osamljujemo s njima, da što je god moguće više vremena provodimo s tim voljenim osobama. Pa koliko vremena provodimo samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Koliko noću klanjamo pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Noću kada svi zaspu, kada svi odu na počinak, da spavaju. Koliko mi stojimo ponizno i skrušeno pred Allahom subhanahu wa ta'ala učeći njegov govor, obraćajući se njemu u svojim dovama. Koliko volimo se miješati osamljivati, boraviti s drugim ljudima. Na drugoj strani, koliko se osamljujemo sa Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala, to je pokazatelj i dokaz koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, od bitnih, ako ne i najbitnijih pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da se nikome ne daje prednost nad Allahom. Tvrdnja, da se Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli, a vjernik mora da Allaha subhanahu wa ta'ala najviše voli. Kao što smo govorili, postoje te ljubavi u kojima vjernik može da voli i druge ljude. Međutim, postoji posebna ljubav koju vjernik posvećuje, pruža, ukazuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, Vjernik mora da najviše voli Allaha subhanahu wa ta'ala i da da uvijek prednost Allahu subhanahu wa ta'ala nad bilo kim drugim. Mako bio drugi, nad njim treba dakle dati prednost Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, često spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala bitan je pokazatelj naše iskrene ljubavi. Onaj koji nekoga voli, on njega često i spominje. Pa ukoliko tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko ga često spomnimo? Da li samo nakon namaza, onaj zikr, ili ujutro i naveče, ili kad god se uspinjemo, kad god slazimo, kad god sjedamo, kad god ustajemo, ulazimo u prevozno sredstvo, ulazimo u kuću, izlazimo iz kuće i slično, svi trenuci našeg života jesu li popraćeni spominjanjem Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. To je pokazatelj da nam je Allah subhanahu wa ta'ala stalno na umu, da o Allahu subhanahu wa ta'ala najviše razmišljamo, da Allahu u dželjavala blizinu najviše, najviše tražimo. <clears throat> Zatim zasigurno od pokazatelja naše iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da kada se osamimo, kada smo sami, da tada osjetimo straho poštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to je da tada čuvamo granice Allaha subhanahu wa ta'ala, da se držimo njegove vjere i u tajnosti, da čuvamo njegove granice, da prelazimo, da ne prelazimo preko njegovih granica, da ne činimo harame u tajnosti, u javnosti se čuvamo zato što nas drugi gledaju koliko se čuvamo u tajnosti znajući da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal govoreći o pravim vjernicima innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene kada se osami čuvaju granicu, sjete se da je Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabranio, nešto naredio, sjete se Allaha subhanahu wa ta'ala pa se njihova srca strahom ispune i gledaju u tajnosti. Ne vide ih drugi pa da radi drugih to čine. Ne vide ih drugi pa da, da, pa da od straha od drugih čine dobra djela bojeći se njihovog ukora. Niti ne vide ih drugi pa da se ostave harama, već sjete se Allaha, znaju da ih Allah nadgleda, pa se njihova srca strahopoštovanjem, veličanjem, uvažavanjem, poštivanjem Allaha subhanahu wa ta'ala srca njihova se ispune, pa oni čuvaju Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Dobro nam je poznato i to vidimo oko sebe, ljude koji su se privezali za Dunjaluk, kada se spomene Dunjaluk, kada se spomene i metak, kako doći do njih, koliko samo njihove oči zasjaju šta je sa vjernicima, koliko njihova srca i njihove oči zasjaju, zatrepere kada se spomene Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim zasigurno jedan od pokazatelja naše ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste i ljubomora prema Allahovoj vjeri. Ljubomora prema Allahovoj vjeri kao što iskreni vjernik nastoji da on čuva Allahove granice. Isto tako on nastoji pozivati druge, da i drugi čuvaju Allahove granice, odnosno da i drugi čine dobro da se ostave loših dijela. I onaj koji je najljubomorniji na Allahovu vjeru, Allahove propise, Allahove granice, taj i najviše voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako možemo tvrditi da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga cijenimo, uvažavamo, poštujemo, veličamo i ono što dolazi od njega, a prema tome smo hladno krvni kada vidimo kako drugi ljudi gaze vjeru, kako psuju Allaha, na'udhu billahi ta'ala, Allahove svetinje granice ruše i mi hladno krvni. Mi se ne okrenemo uopšte na to. Prođemo, idemo svojim putem. Kakva je to naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Zatim od jasnih pokazatelja naše ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste ljubav prema Allahu Allahuvoj dželle wa ala knjizi. Ljubav prema Allahovom govoru. Kako možemo tvrditi da volimo Allaha, a ne učimo Allahov govor? Ono čime je Allah subhanahu wa ta'ala govorio. Na Dunjaluku, Allahu pripada nezvišeni primjer, na Dunjaluku kada nekoga volimo, onda sve njegovo spominjemo onda sve njegovo spominjemo. Spominjemo njegov opis, spominjemo njegov izgled, spominjemo njegove riječi, šta nam je rekao, čime nas je posavjetovao, koliko smo se okoristili od te voljene osobe i slično. Koliko znamo Allaha kroz njegova imena i svojstva, koliko hvalimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nabrajamo njegova imena sa razumijevanjem, značenjem, poznavanjem tih imena, Koliko spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim govorom, učeći njegov govor, zasigurno nema boljeg savjeta od savjeta u Allahove knjizi. Nema boljih savjeta, definitivno. Nema boljih preporuka. Nema toga da nas može posavjetovati, preporučiti, narediti čak nam šta je korisnije i šta nam je, dakle, po nas zlo, šta je loše za nas, nema tog koji će nas bolje posavjetovati od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa koliko to prihvatamo, koliko se odazivamo tome, koliko to spominjemo, koliko o tome govorimo drugim ljudima. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, plemeniti ashab, Allahu poslanika, alihi salatu sam, jedan od najučenijih ashaba u Allahove knjizi po pitanju povoda objave kuranskih sura i kuranskih ajeta, kaže, ko želi da sazna da li voli Allaha, neka svoju dušu izloži Kur'anu. Pa onoliko koliko bude volio Kur'an, toliko voli i Allaha, jer je Kur'an Allahov govor. Onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka svoju dušu izloži Kur'anu. Pa onoliko koliko se bude družio s Kur'anom, toliko on i voli Allaha. Jer je Kur'an Allahov govor. Allah subhanahu wa ta'ala je govorio tim Kur'anom. Subhanallah, koliko je danas muslimana koji uopće ne znaju učiti Kur'an. Ne znaju uopće za Kur'an. Možda ga Možda ga čitaju u prijevodu, međutim prijevod nije Allahov govor. To je pokušaj ljudi. Pokušaj ljudi da prevedu Allahov govor. Značenje ili pokušaj značenja Allahovog govora. Većina, većina muslimana danas ne zna učiti Allahovu knjigu. Kamo li da se druži s Kur'anom mnogo? Zar može čovjek dočekati 50-60 godina da ne zna učiti Allahovu knjigu? Allahovu knjigu koja je na arapskom jeziku, a taj arapski jezik nema pisanog štampanog slova nema velikog malog, nema latinice ćerilice, ima 28 harfova. 28, čak manje dakle od našeg pisma. 28, niti štampano, niti pisano, niti veliko, niti malo, niti latinica, niti ćerilica, 28 harfova. I busa se u prsa tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da jača svoj iman? Čime da napaja svoje srce ako ne Kur'anom, Allahovim govorom? A on ga ne zna učiti. Dočekao je 40. 50. godine i još uvijek ne pomišlja koga obmanjuje sebe, nikoga drugog. Dakle, jedan od najvećih pokazatelja da se voli Allah subhanahu wa ta'ala jeste često držanje mushafa u rukama, učenje Allahovog govora ili ponavljanje na pamet onoga što se zna. Sufjan ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, kaže tako mi Allaha nećete postići vrhunac Islama, vrhunac imana, sve dok vam Allah ne bude najdraži, sve dok ne budete davali prednost Allahu subhanahu wa ta'ala nad svim, a onaj koji bude volio Kur'an, taj voli i uzvišenog Allaha. Zatim, od pokazatelja naše iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da žalimo za propuštenim vremenom. Vremenom koje nas je prošlo, a u njemu nismo uradili ni jedno dobro djelo koje koristi nama za našu vjeru ili za vjeru drugih muslimana, koje od, naš, koje od koristi nama ili od općenite koristi svim drugima, društvu, zajednici u kojem se nalazimo. Žaljenje za vremenom koje nas je prošlo, a u njemu nismo povećali svoj iman, nismo povećali svoja dobra djela. Dan je prošao i naš životni vijek se umanjio za jedan dan, a naša dobra djela se nisu povećala. Naš iman nije se povećao prema Allahu subhanahu wa ta'ala, vjerovanje, objeđenje. Pa kako da se poveća naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala ako nas prolaze i prolaze i prolaze dani. Subhanallah. Pitaš ga, voli, kaže, volim Allaha i poslanika, a ne klanja. Ne samo da traga za vremenom da ga što bolje iskoristi u dobrim dijelima, već ne čini ono što mu je Allah učinio obaveznim. Ne klanja. I kaže, ja volim Allaha i njegovog poslanika, a ne klanja ne posti za Ramazan, vidiš ga u kafiću, vidiš ga po igrankama, pije, čini blud, ne mora. Vidiš ga, ide u kockarnicu, igra lutriju, kocka se, a povrh svega toga ne klanja. Ne pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, što je jedan od najvećih pokazatelja da voli Allaha, da vjeruje u Allaha. Allahov poslanik alihi salatu osallam kada bi bio bolestan ili kada bi kao i svaki čovjek bio umoran pa prespavao noćni namaz, sutradan bi klanjao 12 rekata tokom dana od sabaha do podne. Klanjao bi 12 rekata, gledao bi da to nadoknadi. Tako isto i iskreni, iskreni vjernik koji iskreno voli Allaha subhanahu wa ta'ala koristi maksimalno vrijeme za činjenje dobrih dijela. Pa ukoliko ga nešto od dobrih dijela prođe, on dakle nastoji da to nadoknadi. Subhanallah, čudan li je primjer plemenitoga sahaba Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma. Kada je bio mladić, postio je dan, jedan dan je postio, drugi dan nije postio. Dakle, Davudov post. Prethodno Allahov poslanik alihi salatu oslam ga je posavjetovao da posti tri dana, samo tri dana u mjesecu. Jer ko posti tri dana u mjesecu, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala kao da je postio cijeli mjesec. I tako mjesec za mjesec kao da je postio cijelu godinu. Dakle, kao da posti svo vrijeme. Pa je rekao, ja imam snage, hoću još, povećaj mi. Pa je rekao, posti dva dana u sedmici. Pa je rekao, ja imam snage, hoću još, Pa je rekao poslanik alihi salatu sam, jedan dan posti, drugi dan nemoj postiti. Tako najizmjenčno kaže, ja imam snage, hoću još, kaže, nema još, nema više. Ovo je najbolje. Ovo je najbolje i dakle maksimum. Ne može čovjek više od toga da posti. Zabranjeno je dan za dan postiti. Je li u osnovi? Pa je jedan dan postio, drugi dan nije postio. I tako na izmjenično. Poznato kao Davudov post. Post Davuda alihi salam. Međutim, kao i svaki čovjek, znao je da se razboli, da oboli, znao da bude na putovanju kada je post, dakle, može da utiče na čovjekovo zdravlje. Pogotovo ako je čovjek bolestan pa posti, može dakle da bude razlog produbljivanja bolesti ili da mu otežava putovanje, pa bi ostavljao post. Međutim, kada bi se vratio kući ili kada bi ozdravio, gledao bi da nadoknadi onda bi postio dan za dan, dan za dan, dan za dan, da nam doknadi dakle one propuštene dane. Šta je rekao? Kaže, kamo sreće da sam se prihvatio onog prvog savjeta, prijedloga Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da postim samo tri dana u mjesecu. Međutim, on je umro, poslanik alihi salatu sam, a ja sam postio dan, jedan dan postio, drugi nisam, i ja hoću da tako ja umrem da odem Allahu subhanahu wa ta'ala s takvim ibadetom. Ostavio me poslanik alihi salatu sam na tom ibadetu i ja hoću da svoj život skončam na njemu. Pa je dakle gledao da nadoknati. Zatim, od pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da vjernik bude skroman na svoja dijela Makoliko ona bila brojna i makoliko ona bila ogromna, smatra malim da se ne hvališe njima, već da što god učini na tome se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i naprotiv traži istigfara kod Allaha subhanahu wa ta'ala za ta svoja dijela jer tvrdi, zna, priznaje da je u njima bio manjkav, da ih nije učinio na potpun način kako to Allah traži od njega. Pa nam je dobro poznato kada obavimo najbolje dijelo u islamu, to je namaz. Nakon što čovjek postane vjernik, musliman, najbolje dijelo koje čini u svome životu kao musliman jeste namaz. Međutim, čim predamo selam, assalamu alaikum wa rahmetullah, assalamu alaikum wa rahmetullah, propisano je da se kaže tri puta estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Da tri puta zatražimo oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za propuste u najboljem dijelu. Dakle, ne uznosimo se, ne hvališemo gospodaru, ja sam danas klanjao svih pet vakata, klanjao na vrijeme, klanjao u džematu, ne, ne hvališemo se, već se zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i tražimo istikfara, tražimo oprosta. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi prelijepo opisuje ovu osobinu iskrenih vjernika. Pa kaže وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Oni koji kada udjeljuju ono što im je dato od imetka, kada udjeljuju sadaku, kada izdvajaju zekat na svoj imetak, njihova srca su uznemirena. Oni strahuju zbog toga što će se vratiti svome gospodaru na drugome svijetu. Dakle, jesu li bili potpuni u tom dijelu ili nisu, kako treba učinili to dijelo ili ne, oni strahuju zbog toga. Oni strahuju zbog toga. To dijelo smatraju malim. Ne kažu 100% Allah im je to dijelo ukabulio, primio. Poznato nam je šta je rekao plemeniti ashab Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, Abdullah ibn Umar, radijallahu anhuma, kaže kada bih samo znao da mi je jedna seđda primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ja bi se imao čemu nadati. Ja bi bio presretan. Ne bi se brinuo za sebe. Subhanallah, pogledajmo danas muslimane, kako su sigurni, kako su mirni, nemaju ni jedne sežde u svom životu. Pa čak ne dolaze ni na bajrame, ne dolaze ni na džume. A oni su sigurni, kao da su već ušli u džennet. Iako imaju imetka, misle da tim svojim imetkom mogu kupiti džennet. Sutra na drugom svijetu, ahiretu, valuta, deviza s kojom se obrće, koja se prihvata, prima, jeste iman i dobra djela. Jesi li imao imana? Jesi li imao dobrih dijela? Namaza? Ulazi u džennet. Nisi imao? Nisi bio vjernik. Nisi bio vjernik. Zatim, zasigurno, slijedjenje Allahovih naredbi, slijedjenje šerijata s kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sve ono s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od Allaha, iskreni vjernik koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala treba da slijedi. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže u suri Ali Imran, kada su mnogi, kao i danas, govorili da vole Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allah jalla wa kaže Muhammedu alaihi salatu sallam, recim, recim, kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabijuni. Reci, ako tvrdite da volite Allaha, onda mene slijedite, slijedite ono s čime sam ja došao. Ako tvrdite da Allaha volite iskreno, onda slijedite sve ono, prihvatite se svega onoga s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zato Hafiz ibn Ketir rahimahullahu ta'ala u komentaru ovoga ajeta kaže ovaj časni kuranski ajet donosi sud o svakom onome koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, a nije na putu Muhammeda alaihi salatu wasalam. Ovaj ajet donosi sud, presudu, donosi ocjenu, karakteriše lašcem, onoga koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala naslijedi poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Pa kaže ta je lažac u svojoj tvrdnji sve dok ne bude slijedio šerijat Muhammeda alaihi salatu wasalam din s kojim je on došao dok ne bude slijedio i riječima i dijelima. Za mahšeri rahimehullahu ta'ala kaže onaj koji tvrdi da voli Allaha a suprostavlja se sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ta je lažac Allahova knjiga potvrđuje njegovu laž. Ovaj ajet, 31. ajet sure Ali Imran potvrđuje njegovu laž. Kaže, ako vidiš nekoga da tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje Allahovu ljubav, kako izgara za Allahom subhanahu wa ta'ala, a pritome udara rukama dlan od dlan, igra i svoj glas podiže, onda nema ni malo sumnje da takav niti zna za Allaha subhanahu wa ta'ala, niti zna šta znači iskreno voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, također, od pokazatelja je da volimo sve ono što Allah voli, da volimo vjernike, da prijateljujemo s njima, da volimo čestite vjernike, kao što je Allahov poslanik alaihi salatu uslam rekao da ensarije ne voli osim vjernike da Ensarije voli samo vjernik i da ih mrzije licemjer. Onaj koji bude volio Ensarije, taj voli jeli, i Allahovog poslanika, alihi salatu sam, pa kaže također za Aliju radijallahu talan, onaj koji bude volio Allaha, taj vo, koji bude volio Aliju radijallahu talan, taj voli i mene. Ko voli mene, taj voli i Allaha. Onaj koji bude mrzio Aliju, taj mrzi i mene. Ko bude mrzio mene, taj mrzi i Allaha subhanahu wa ta'ala i mnogi drugi pokazatelji s kojima pokazujemo i dokazujemo da je naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala iskrena. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da se opišemo ovim osobinama kako bi naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala doista bila iskrena. Kako bismo bili iskreni u svojoj tvrdnji i kako bismo ako Bog da zbog te svoje iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala sutra kod Allaha jalla vala ay na ko a pogotovo sutra na ahiretu postigli brojne koristi, blagodati o kojima ćemo ako Bog da govoriti u našoj narednoj emisiji.